Necessas RIDI En interreto, one povas trovi amassum da messagioi cae filmetoi pri la gravetso de la HOMA RIDO. Generale, ili estas supragei, naivai, cae ecci ium banalai. Malsami ocasis, ciam seriosa e profundae studoi pri la Roma RIDO estis publicigitai. Exemple, la classica libro de Henri Bergson, La Rido, en quiu la autoro montris la radicoin de comico. Ao la classicae publicajoi de la curacisto Duchenne, quiu cetere nascidius en Bologno Cemaro, en la decnaua arcento, quiu unua foie clare registris la diferenzon inter autentica cae falsa ridoi. En sincera rido partoprenas ancao muscoloi circau la oculoi. Dum la pandemio de la nova cronviruso, professoro Daniel Martins de Barros, membro de la Instituto de Psiquiatrio de la Universitat de San Paulo en Brasilo, verkis librum kiu aldonas valoran materialon pri tiu curiosa grava fenomeno quio concernas fisicae ca mensae aspectoine. Temas pri scienza verco en quio li montras plei diverse elementoine en la roma capablo ridi, remedio por mildigi la vivo suferoine cae pli fortigi roma in relactoine, por pli bona corpa cae mensa sano. La verco dividigas ie tri partoi, relate la corpon, la menson, cae la sozion. Comence la autoro prescribis interesan esploron faritan de sciencistoi, ciui, per computila programo, analisis la faman pentrajon de Leonardo da Vinci, Mona Lisa che o verco estas conata pro la enigma rideto della portretita virino la computilla programo trovis en g oc dec en da felicio nau en da nauso ses en da timo cae du en da colero la libro al portas multen clarigoen pri la diversae aspectoi de rido, nome, cio gi estas, ciel gi ocasas, cial gi aperas, cie, ciam, pri cio oni ridas. Doctoro Barros, fine, recomendas che la homoi consciu pri la signifo de bona humoro en la ciutaga vivo, cae ancao che oni povas ridi, pro nervosezzo, pro timo, pro genigio, pro formalezzo. Rido mil digas stresson, cae negativan emozioin. Licitis esploron faritan en usono, lau ciu, vid vinoi ciui ridi, sincere cae vere, sentis malpli da colero, malpli da angoro, cae havigis al si pli da positivae emotioi cae bonae relatoi cun aliei homoi. Li citis anca la spertoin de Viktor Frankl en nazia concentreio, cie li instigis arestitoin al pensado pri humurei ocasajoi mese de ilia sufero. Ridi ocase de problemo ne estas io mal respecta se oni ne spitas la suferon, sed maniero malpliigi doloron. Mese de acra discuto pri politico, exemple, oni povas mildigi la etoson, se oni racontas anecdoton, cae ciui ridas. La scienza vergo necessas ridi, o case de pandemio, estis conceptita ciam, la tuta homaro besonis emotie relevigi cae antau recte, curage, cae neflanciciante.